كان قبلكم asimulia kisa cha watu watatu waliokuwa kabla yetu walitoka katika safari yao hata awul mabita ila gharin fadakhalu ikawaingilia jioni usiku ikawa ni lazima watafute sehemu ya kulala basi wakaenda katika pango wakaingia katika pango ili kulala kumzika فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار likaanguka jiwe zito kubwa kutoka katika jabali likafunika mlango wa lile pango wa lile pango likafunikwa ikawa hawawezi kutoka فقالوا وكامزان بين ياو إنه لا, لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم وكامزان بين ياو كوا hakuna kitakachowaokoa kutokamana na jiwe hili sababu kwa mikono yao hawezi kulisukuma ni kubwa sana isipokuwa mutawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mjikaribishe kwa Allah kwa amali zenu zilizokuwa bora na hapo tutapata faida kuwa miongoni mwa njia za mja kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala na kujikaribisha kwake yeye ni njia ya kutumia amali njema alizozifanya كما لبسيما الله سبحانه وتعالى كوسو أولو الألباب كتك دعياو ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا إلى آخر الدعاء وهو اليوم كو إيمانياو إيماني كتك عمل صالح kwa wakaambizana kuwa hakuna kitakachowaokoa leo na hili jiwe isipokuwa mtakapomwomba Allah kwa amali njema faqala rajulun minhum bwana mmoja katika wale watatu akasema hivi Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran mimi nilikuwa na wazazi wawili na hapa abawani limekuja mimbabi taghlib lakini ni baba na mama haimaanishi mababa wawili ah ni baba yake na mama yake huwa wasema abawani amaanisha wazazi wake wawili sheikhani kabiran watu wazima wawili وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا maana katika jambo la kuwanywesha maziwa na kuangalia watoto wake alikuwa hawatangulizi juu ya wazazi wake mwanzo jambo la kwanza ni wazazi kisha mengine atafuata baada ya hapo hivi ndivyo alivyokuwa huyu bwana alikuwa akiwatanguliza mwanzo kabisa wazazi wake kwa hiyo akataja hapa kuwa yeye alikuwa na wazazi wawili na hatangulizi yoyote katika kuonywesha maziwa la ahlan wala malan na hii ni kinaya kuonyesha namna gani alivyokuwa mwema kwa wazazi wake kuwa, hakuwa atangulizi yoyote kabla ya wazazi wake awafanya wao ndio wa mwanzo kunwa maziwa kwa ajili ya asha yao kisha baada ya hapo ndio huwapa watoto wake na mke wake na wengine na mtu hapa aweza kusema wala malan kwa ni mali yanu e, naam ikiwa na watumwa watumwa ni mali ni mali yako sio na wale wahitaji kunwa na kula kwa hatangulizi yoyote kabla ya wazazi wake fanaa bi fi talab shay'in yawman falam arih ma hatta nama kisha akataja kuwa iko siku katika masiku ule wakati wa yeye kuwa nje ya nyumba ukawa mrefu ni kuna jambo limemshughulisha katumia muda mrefu kule nje falam arih yani sikurudi wakati wa jioni arawah ni wakati wa jioni usume na warabu katika kila wakati wanajina watumia ile wakati kumaanisha kuja au kwenda wakati wa usiku kwa mfano ule mwendo waitwa nini sari na wakati wa asubuhi na jina lake wasema ghadauna wakati wa asubuhi na wakati wa jioni akasema fadam arih maana yake ni kule kurudi wakati wa jioni akachelewa sana hata nama mpaka wazazi wangu wakalala fahalabtu lahuma ghabuqahuma kawakamulia maziwa yao ili kuwapa wangu fawajadtuhuma naimaini nikija na wakuta wazazi wangu tayari washalala wakarihtu an aghbiqa qablahuma ahlan wala malan nikachukia kuwanywesha yoyote kabla yao ila watu wangu wa nyumbani wala mali yao فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر nikasimama kuwasubiri waamke nimebeba chombo kile cha maziwa katika mikono yangu nasubiri waamke nikasubiri nikasubiri nikasubiri mpaka ikapambauka asubuhi na mimi bado mmesimama pale pale usiku mzima amesimama weona ana wema wa kiasi gani kwa wazazi wake subhanallah bila shaka mtu aweza kusema lakini hii sasa yangewaamsha tu ndio e, watu watofautiana wewe usijifananishe na wenzako kweli hata sasa hivi tunapoishi katika asri kuna watu ni wema kwa wazazi wao ajabu na asri hii kuna watu wengi tuishi na wao ambao ni waovu kwa wazazi wao ajabu wala usishangaa katika asili hii twaishi kuna watu wawapiga mpaka wazazi wao ngumi yani apigana na mzazi wake ampiga mtama hivi babake atalimza wako hao na katika asili hii tunaoishi saa hii kuna watu ni wema sana kwa wazazi wao ajabu wema wa ajabu sana mimi nilikuwa nikiona labda ni kisa cha kutunga kuna wakati nilisikia kisa cha watu wawili wamekwenda kushtakiana kwa kadhi mamlaka kwa ajili ya jambo la nani am, amchukue mama yao amweke kwake nifikiri kisa cha kubuni lakini nikakisikia kwa huyo kadhi mwenyewe akiulizwa ni jambo gani ambalo la ajabu sana ulioliona katika kazi yako ya ukadhi kama judge kule asema wallahi nilishangaa na kisa kimoja cha ajabu kilichokuja au kesi iliyokuja kotini ndugu wawili washtakiana mmoja mkubwa mmoja mdogo washtakiana kwa lipi kila mmoja atakayeende amchukue mama yake amweke kwake nyumbani sasa yule mmoja asema iwezekani lazima aishi kwangu yule mwingine asema kwangu mpaka wakapelekana kotini kila mmoja ataka kumfanyia wema mzazi wake almuhimu mwisho wa kwisha yule mama akaambiwa achague mmoja katika wale wawili baada ya kusema kuwa sije huyo akaona vibaya na nini lakini kwa sababu hii na hii na hii na hii mimi naona nikae kwa fulani kwa hizi sababu ambazo amezitoa yule mwingine akakubali kuwa hili lamridhisha ikiwa hili lamridhisha mama yangu basi mimi sina wasiwasi lakini asema akamwambie yule mwenzake mbele ya mamake wallahi ukifanya upungufu katika kumfanyia wema nitakwenda kushtaki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na huku kuna wengine wazazi wao walia machozi korofi kweli toto muovu kwa wazazi wake ajabu yani weweza kumwona kijana muovu kwa wazazi ni yeye ndio mkosi kisha mpaka wale tu watu wazima wasema ufikiri mimi naogopa nitamwambia ukweli wajua nini wewe wajua nini wewe wako wakorofi wakorofi hawa wako vijana ambao hawajali wazazi wao wako hawa pia wako wengi bali tuweze kusema ni wengi zaidi kuliko wale ambao ni wema kwa wazazi wao na yashtua zaidi na mbaya zaidi ikiwa patikana jambo hilo lapatikana kwa mmoja aitwa talib ilmu wallahi jambo la kushangaza sana hebu hivi kuna watu tuishi nao sisi mtu aweza kumfungia mdomo mzazi wake eti azungumzi na mzazi wake akiwa mgonjwa aende kumwangalia amemkata nani babake au mamake mzazi aliyomzaa kuchukua mfano mzuri hapa huyu bwana alisimama hatta baraka alfajru mpaka alfajiri ikapambauka fastayqadha fashariba ghabuqahuma wakaamka wale wazazi wawili wakano maziwa yao kisha akasema huyu bwana اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك إيوه الله إكيو ميمن لفنيهيل كو أجليك تاك أسواك كو إخلاص كو يا الله ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة أكوم بفراجة كل جيو ليوندوك فانفرج شيئا لا يستطيعون الخروج سبحان الله lile jiwe pale pale likasongea kumbe kweli alifanya kwa ikhlas angalia ikhlas inavomsaidia mja Allah subhanahu wa ta'ala hili jambo la ikhlas mpaka wacha muislamu kafiri akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas Allah yuwamuitikia maombi yake soma katika Qur'an fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad falamma najahum ila albarri idhahum yushrikun au washirikina lakini wanapopanda vyombo vya bahari vikatikiswa kisawasawa katika bahari utaona hao wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakasia yeye dini yani wamtakasia amali yao ile ya dua pale wasahau wote wanaoomba wa idha massakum ad-dhurru fil bahri dhalla man tad'u dhalla man tad'una illa iya vyapotea vyote vile mnavyoviomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala illa iya anayebakia mnayemomba nani Allah subhanahu wa ta'ala falamma najjakum ila albarri a'radtum wa kana al kafura alipookoa akawaleta katika nchi kavu hao washakengeuka na kugeuka warudi kule kule na mwanadamu ni mwingi wa kusahau fadhila za mula wake na hapa insana anayekusudiwa ni mushrik kafir sababu yeye ndiye anayefanya nukran na kukanusha neema za mula wake lakini Allah amemuitikia ama kumuitikia amemuitikia pamoja na kuwa ni mushrik pale alipomtakasia Allah ile dua hivi ndivyo ikhlas inafanya ikhlas ni sababu ya kumwokoa mtu katika dhiki hata akiwa ni mushrik kama tulivyotaja hapa na mfano huu umetajwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na aya kama hizi kwa nyingi famfarajat shay'an la yastati'una alkhuruja lile jiwe likafunguka kiasi hivi lakini bado hawawezi kutoka ah huyu bwana ashamaliza yake wa pili na wewe pia omba yako sasa sababu kile kiwango ambacho kimefunguka bado hatujaweza kutoka قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر من تaomba nisimamie hapa na shughuli kidogo nina haraka sasa hivi mpita dakika 15 ndio nilikuwa nimezilenga kuzungumza hii sehemu ya mwisho ya hadithi na waomba kwa leo munisameh nisimamie hapa nitakuja kuieleza inshallah hii sehemu iliyobakia biidhnillahi taala kwa hivyo tutaendelea katika kikao kitakachokuja ilikuwa nsisomeshi kabisa nasema wacha kidogo tusome alafu itatosheleza hiyo kwa leo chukueni faida hiyo na niliwahi kuambia kitu hapa nakumbuka mwaka jana baada ya kusomesha mfano wa darasa kama hili nasema nini tujaribu kila mmoja wetu ampigie simu babake na mamake kama wako hai awaulize mko radhi na mimi ndivyo ama nawakosea heshima wazazi wangu kila mmoja afanye kesho nitauliza mmoja wawili watatu wewe umfanye hivyo wewe umfanye hivyo kisha umjibu uliza mamako uko radhi na mimi tena asione haya akuambie ule ukweli kisha ujiangalie nenda kajipime akikwambia we mkorofi badilika na kesho usitudanganye hapa nikuchagua haa wewe asema mi mwema sana kumbe mkwambia mkorofi mkubwa tena ubadilike wewe atakavyokuambia mzazi wako hiyo ni homework hiyo nenda ukitaka kujiangalia je uko pengine labda hujijui wewe labda umudhi mzazi wako wewe hujijui nenda kaulizie sawa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وبارك بارك الله فيك